Allah kerim. Tabi hinek ve hıstine e beri yani ve vajoya ne tevbuyine gel buyine devlet buyine negre hıstine civaki peşketini tenelser esası bağı huynena heferehtir e, coğrafya e, parkırını yani e, coğrafya kebmanı e, bir çande ortak mezun bunu o bir granici e, bir nırkı parastını yani be ihtiyacı parastını peşketini. Tabi evana vak aşira kabilet mere gari binav bikim. Evana dehre marujlata nagindi kurtun. Nayve mani gidroj avade ev tunne bun. Diyunan di tunne bun. Fakat دوی آستگی ایرول irul دلبر خود دن دوی آستید ee, bir devlet bu yine homojen yani devlet mezin evak İngiliz, Fransız, İspanya pişirin, Hollanda, e, Avusturya, İtalya, Almanya ev devlet bu inana devletin merkezi egi ama hamad hazar sale derbas bu yit şey bun zamanı kraliyet et pişir burjuvazi e, ev rekhistine şekle kabile aşira gav bu gav e, zayıf. Droşenata navinde Rağmek devlet jî çevbûn û rağmeke di devleta di fikrê nasyonalîst jî êge adeta ser eşîra û ser qebîlarê hatin ferskirin em hamlê dinarin ev rastî e, xwe e, wenda nekiriye yan jî ji ortêra nebûye di ku dimere kariveya tespît bikim rastiya Iraqê li ber çav mesela rastiya Iraqê Irak e, Velateki icali İngiliz hat işgal kirin. Ji İmparatoriya Osmanlı hat kut kirin. İşgal kir. Hatta deren e, dibindeste İngiliz da bu. E, pişti ve Cumhuriyet hat ilan kir. Ligori xwe fikre milli radikal en nü esas girt. Jê biçûn de ji sala şêst û sisiya bi rengekî fealî ama bi rengekî resmî şêst û heşta û biçûn de bi hukmê baes birêve hat kirin birêve bir, bir yani e, hat birin, fikre milli netewperestî erebî hat birin. Ama îro Saddam ji bo gehnekî <coughs> zêde xwel ser desthilatdariyê bihêle di serdema xwe Davide aşiret çiti kabilet çiti e, esas girt, xurt kir, xwesparte yani. Amerika jiro îro gid Iraqê istikrarı li gorî bercewendiyê xwe pêk bîne ji boyê ku hakim bi desthilatdar be yöntemê wê herî dawî pêşxist çi bû grûbê ew grûbê uyanış yani meclisê uyanış meclisê sahwe kîna vana serek aşîr yani serokê aşîranı hinek imtiyaz dan wan hinek inisiyatif dan wan hinek nüfuz dan wan hinek pere dan wan û <coughs> bi wan hin ev keki tezey yani nuyi e, droja bedeyi ki iro Libya hay. Enzede Libya anha bahsa kabile aşirata tekir. Halbuki de sala 1960 nehad demage gruba subayın azat yani ev navlu kirin eg Kaddafi serkeşiş vardikir gelek grubeki subay subay bun nave gruba subay azad luhakirin Demek avana darbe kir li dijî kraliyeti, li aşiret çitiye bun. lidici dijî kabilet çitiye bun. Ev tiştana reddikirin. Kovuk insanın gori xwe modern, milliyet çiti, yekîtiya neteva Arabi bi giştî dabûn wek armanc li pêşiya xwe. Ji bo mesele wer aşiret meselê qabilet aşîretê xwe takilî nediştin. Heta zêde alaqadar Ama îro em lêd aşiret gê aşîret çawa hêza xwe nîşan didin. Uçava gelek e, e, hesabı kuel serdenge aşiretu kabileta duy valati diçedik. Du Kürdistan edici. Evrev şey. Çıkarsa en bahsa fikri sosyalist bikin. Fikri netevi gişti bikin. Dema GMD faktore aşiret kabilet edber çavar derbas nekin. Jinedit ibnezik bibin. İnkar bikin. ihmal bikin. Hatta Ligori zanabuna xwe zedegaviyel ser bikin, emlet narin ters bimettak tersini tak. Demek ki ev bağ vakti çava em tasavvur dikin hin zayıf ne bu. Ev bağ bağ ki gwer yani ev gredan bağ ki gwer zuzu zayıf bir vijitune. Hataya gidvan alyanat hatını ikirin encam evan hinacı em e, zoriye jedik şinin. Mesela bahsa jirkadık. Mesela bahsa kaşuradık. Mesela bahsa gerek aşiret. İcar her her e, e, dereki Eha hen. E, nizamle amede, mantıka amede, badika, hıya, şegoya, nizamle dersim ekijan aşir, nizamle kuyda ekijan aşir. Evana hen. Ama mantıkı pozitif, yani pozitivizma gilsermeci hakim bu. İşte hem şoreşgerin, sosyalistin, aşiretçi, kabiletçi, zamanı ve derbas buye. Jboyi de demage, nahost em hinek tiştasa rast bikin. هناك أستنجر بيشاخ وراكن أفقدر ما برج عوانك وأويا وك أو بمتقيا Yani, çid bejin ters tepme yani bir rengi zarar da mı hata ruja irud. Jiberçin demek ki me önema aşiret kabileti tariha gelad me faham nekir. Aşiret sazi ki mecburi xo farz kir tarihe de zamanı xod. Kabile ci bir Dema amban gotnanat hasibin ensenek ilgori literatura arabi dinim zaman herhalde gori Türkiye aşiret kabileti mestir. Ilgori arabi kabilej aşireti mestir. Gelek aşir dibin kabilak. Ee, artık ki çava e, çava kondi var falan. Ee, Jberçi grubu insana demage rub astengi jiyaner dibinin ihtiyacı ihtiyacı tanzim edip احتیاج به تنظیمت او تنظیم یک جه عشیره و اصل وی جورین قبیله و اصل هی جورین کنفدرالیزم قبیله اوانا احتیاج پاراستنه احتیاج جیانه اوانا فرض کرد ور تصادف نهات جبوی وی tişteki gihabuna insana alakadardık. Eğer iro kabile ve aşiret divan valatan adı, xwedî bandore rola dîrokî gilistin sebebje ew. Sebep evrola diroki listin. Bi taybeti de ali parastin edi. Bi taybeti jî parastina beramberi muhavele desteladariye devleta merkezi. Mesela demek icar Sumer çedbin, Akkad çedbin, u Babil çedbin, u Asur çedbin, u bere xweddin derên cuda cuda boy hakim bin wî çaxî e, grubên biçûk ji insana beramberî van êrişana nikarin berxwe bidin mecburiyeteki diroki yani rol eki diroki atfiser tanzimi mezin evak aşire kabile konfederasyonu kabile ev dertkerim peş. Demek ki eki diroki listi. Ev rola diroki de biser sebebek hata roja iro xodi bandor be. Xodi tesir be. Uver zuzu ji orta jole ranab. Jiboy ve kabile ve aşiret e, serokati dibêje mere kare vak e, çava rekhisne civaka sivil garol dilizin merek harbi gridest. Jiberçi devlet nine kabilet ve aşiret. Kabilet ve aşiret tanzimi yerel. Yani kabate koy hundurin pirsgireke koy hundurin çareserdik. Ji kanuna betir biheza ahlak. O e, mekanizma ve parastine mekanizma ve parastine ji arteşeki 24 saat brengeki profesyonel dibin silah adbetir gene şerker. Yani insan şerker. E parazvan. Cübey ve ne devlet. Eğer avana mera hene hineki betir nirhevan ahlaki esas bigirin. Niser bir esası mera nezik bebe. Kıymet bideyi. Berbudu bistini de de dizayn de çekirna inşakirna cıvak ahlaki politik xwedî rolin. Ama mixabin roja me îro bi gerici gerîcî tê meşand. Bi rengekî paşver Mesela Türkiye ji bo rûnişkandina sîstema aşiret esas kırdı. İro, emperyalizm di Lîbya de ji bo kesa rak Serbiya eşîretê esas digire. Amerika ji bo Iraqê de istiqrarê li gorî bercewendiyê xwe bi esas digire. Dewlet jî ji bo gikaribin iktidara xwe li her derê bidin meşandin, em lê narin çawa ji aşireti aşiretî fayde dikin ban serok aşîra dikin wan tanzîm dikin henek imtiyazat din wan hinek imkana pê rê imkana pêşiya wan vedikin bi vî rengî çi dikin bi xwe vgiret dewlet ev giret de û beramberî beramberî muhalefeta civakî dibû wek asteng aşîret nav tiştê xerab e xerabin û çaxê em ji ortê rakin e emni nikarin ji rakın. rakin ji ortê ra nabe eşkere bû ra nabe zû zû ra Elbette rogej roja gelek tiştej orterabe. Fakat zuzurana. Udroja men irod hey. Rastiyek. Bağek. Na ev bağı hancı tabi demokratik kirna ve lazım. Vek rengi civaka sivil. Vek tarzeki revebrina yerel. Be heza ahlak xob revebrin. Serbiya esası behenek e, e, tarzı perverde demokratik aşire kabile جبوی پروژه انشا کرنا civaka ahlaki politik mere karbinar. Ama gerek nezik bun jerim e, e, himbetir duyarlı bun hep. Yani duyarlı be. Tabi divir de var fenat e, şovenizma yerel, fanatizma yerel, ait bu ne yerel empeş bıkınna. Yani em ne ait yeta aşiret elser hesabına tevpeş bıkın ne adiyete aidiyete aşiretil ser esası le ser hesabı insaniyete en peş bıkınna. Fakat binin asdaki gibi hevdur ne bezit. Yani bak bebe yek gişti. Yani tekilit e, gişti, tekilit nava gişti evrenseldin. Bir direngi mere bigrides. E baş. Na nokta gidici mesele ekonomi. Ekonomi durojilata navin de krize kimezin. Mesele arda zirai, cem, av, petrol, doğal gaz u gelek tiştindidir. Yani kaynak zahf. Bu taybeti ekvazayı. Evana eğer brengeki baş benir kandın, e, ki ve olumluyu pır baş elser e, elser düzeye jiyan ebik, aste jiyan ebik. Yani as, ra, refah ebilendik. Cem insanı. Fakat tersi ve mereler narı grevş pır پر خراب دروجلات نافین بگشتی پر خراب راسته دولت دولت کنداوی دبه که هنک زنگین بون هی اما دور دیجی uçurum hey nava gelire civaki yani egmale ve civaki udnava belav kirnedi. Acayip sakatik hey. Malbate hakim e krala e mira mervevan merve mervevan hamu deste e dadin ser servetin mezin gelire mi valatip gişti ji boy xwe perdikin qismekî dedin, didin gela fakat ji zede zêde gelir heye zêde zengîn bûn heye dibi ser sebebê gimere wek çawa fakirtiye li Mısırı, li Iraqê li Sûriye li Türkiye dibîni mere li wir ama dîsa uçurum hey nakoki hey alî tiştê gitin û alî rengê belavkirinê rengê belavkirinê heta derece davî tarzaki ser esası gasbi. Duvaratin ditirdi e, ravşi bitir harap. Jiçiti ev e, devletana ne devletin e, meşruiyet aman tünezir. Bir darba, ba alikariya derve, bi bir rengi istila kirnil ser destladariye û bi hêza istihbarati, istihbaratî e, iktidara xwe dimeşin desdatinin ser male gişti. Yani ki serbest. Ekonomiyeki di çerçeve ihtiyacı insana tünet van velatana. Devlet tespit dike. Lüküde egenin beçandı, Lüküde epambo beçandın. Petrol e çava befrotin. Fiyat evi e çıkasebin. Ücreta karkir. E jotkari. Avana hamuc ali devlet etti dani. İhtiyacı insana ser esası ihtiyacı insana üretim, ser esası ihtiyacı insana ekonomi tünet işte. Dvan velatana tünet. Yani iktidar drojenata navindi grubeki dizay, şirketeki dizay. Diz. Dizi sadece. Tık katkıyavi de peşkastına ekonomiye tünet. Na devleta kapitalist bilen jiboy mülkiyeta has özel mülkiyet mezin bebe ji serbest piyasa, ji bo gelek tişteyditir hizmet dik. Hizmeti kapitalizm edik. Sermaye zedetki, fabrika çediki, pazar peydadiki, nizam çediki, nizam çediki. Teşvik diki, inisiyatife bireysel e şahsi teşvik diki. Hatta asteki eve tesira ve ser hale jiyani e gellaji çedibit ali olumludu. Fakat devlet arıçılatana bin eve nak. Ve aslen diki, hemu girişimi bireysel da alî ekonomî de asteng dikin. Tenê dewlet hey. Ji bo vê em diqet bikin. Li Misrê serê e, sedî heftê e, fakirin. Bêtirî serê sedî bîsta di bin sînorê birçîbûnê den. Bi hezara insan li tirba diratin, tirb. Mesela Mısır'a de tirb çavanın hanin. Dur diratin. Her mal batek vak hanin ki çekir. Pişir hamu durda vetşerin gelle hazar insan duan tırvana bırak. Cidden az bir Birçibun, zulm, fakirti, beperverde buyin, her tişteyi. Ama Mısır en zengine cihane mezin jite de. Eşkere bu mübarek jise zengine cihane. Yek jise zengine cihane. Servet avid navbera çilu hafte milyar dolar. Ev mübarek, icar zavevi, icar hazurevi icarınızdan mesuliyinizam çi editir editir hamu ve male devleti hamuj bu yukarı. Peki mübarek dama bu reis çi bu? İşte bütün yaptı. Yani dama tabi demek derecet iktidar edeyi beri Ali Kare reis buyi. Dipişri bu reis. Yani berik ve be iktidar çi ha bu ya? Askerek bu, subay bu. Maaşek yukarı distin. Bu maaşa milyar dolara meren kar koymuk. Ev talane dizi. Li Suriye millet hamud bin düzeye bir çi bu Ama mesela Hodiye devleti en zengine meziniz ki. <laughs> Lütunis mesela davranı şey malbata hakim dinarın malvata hakim mesela reisi kumari jinavi alması gideste vandım nizam çivan tebej avana <coughs> nel Tunis nel Tunis le lüküde dijin derek her zengin di cihane küde bi lüve derdi hevkase sefer cudahtidna ve hakimu mahkuma deydi Ali Jiyane'de. Li Tunis mesela dikkat bugün anan her deri dünyayı, her deri dünyayı Frutina goşte kera yasak. Zendama devlet beyt hassin dıkın hapse alemet. Bizim çimate fruti. Li Tunis yasal. Cibel eğer goşte kera ne frutine? gelnek insani Tunisi bir sala e- etama göç ne Erzan tabi, gori goşte ditir. Yasal yani kanun devlet yaptır. Dve düzeyet fakir na ev ev ev na koki ev na koki hey ici bu evi ekonomi duruşulata na vindi tunne talan hey talana devlet hey e gidve iktidar ev zengindi o ekonomiya duruşulata na teşebbüs teşebbüse şahsi o hatta e özel mülkiyet ejinin devlet mülkiyete devlet ejinin özel mülkiyet eji aslan dikin jiboy ve iktidar edrojilata navindi Bi taybeti ev iktidarê bahs nasirî, ev iktidarê burjuazî biçûk milliyetçî radikal. Evana piştî bûn iktidar, ev gelenekê sermaye ve ticaretê êdro jilata navîn dijî tasfiye kir. <coughs> Meselet Sûriye tabaqakî tüccara pir zengin zengîn hebû. Heleb bi merkezekî ticarî tê naskirin di cîhanê de. Ew îro tune. Çima tasfiye kirin. Hezeki ekonomî ji dervê kontrola xwe Mesele, Mesela tiştekî Di zamanê xwe de li Sûriye Hafız Esed hebû, reis serokkomar bû. Birakî wî hebû Rifet Esed, ew jî serokê hêzê taybet bû. Birakî wî dîtir hebû, ew jî serokê xebatên wercivakî ê dînî bû. Wekî dî malbat giçe heb herkê gurevek wan hev, wezîfak wan hev. Tacirek Sûrî yekî meşhur ıı, navê wî jî heye Sûrî Hedaya cerdibêjin nezir Hedaya yekî <clears throat> zengîn e xwest ji Japonya ew kê bikir ev Arabi Suzuki çartekerin biçûkin xwest bikirin o ji bo gibînin Sûrî e, fakat ji gibi givî karî bikin gerek devlet ber alikar yani gerek alikariya devleti ona devleti hep bir tane konu karı Ji bo vê neçarma gibirê Hafız Esed bixwar bike ortak. Rifet Esed evek anha li sürgüne il derveyim. Ew ê bixwar bike ortak. Bu çaxî etkili bû yetkili bû yani wer sürgün mürgün tune bû. Em dikkat bikin. Zilam zengin e, perivî hene, tacir e, di çi devletekê ev imza dike ticaret edike. Etişta bikirib perê xwe, ebînin bifroşe fakat yek îj devletê bixwar dike ortak. Ev devlete ne kuruş ekfereddi, ne karek idki, işte nakı. Ama de bu ortak. Ni ve fayda jertiç. Biçi bir imzak. Eçi imza bik. Yek, e gümrük eken biki. Jibergi heza kırın elcem, kesi elcem halke suri kem zayıfı. Herkesini kartişte bu habı kırı. Jiboy ve gerek gümrük edahı ki. Erzan bir karı bit piyasaya bir fıroş. Yek ev de do, gerek beraberi ve aracı alternatif ne neheyle uçakit Suriye'de en aracı yaygın evi se teker bu motosiklet ise teker bu karar gider hısna kadağa gir. Kadağa girince bu editir be frotun ama niye fayda edir? Jiberçi jibergi devlet. Jiboy ve devlet drojelat anavindi emki e, teşebbüs eser bu kadar e bireyselci tasfiye girin o gelenek ticarici tasfiye girin o her tişt talan kirin ji İstihbarat istihbarat kurt kirin ordu kurt kirin evana ji bo war e tevina bi giranî ji bo ser gel çevik Tabi ser bir esasî ev icar modernita kapitalist agê bandora vel ser vê valata, van welatana di alî ekonomî de çi di alî mekinekirinê de endüstriyalizmê de endüstriyalizm bi navê xwe Zaten işler bir ihtiyacı insana. Endüstri cüday, endüstriyalizm cüday. Yani sanayi cüday, cudayı, sanayiciti cüday. Sanayi lazım. Ciboy pek anina ihtiyacı civaki lazım. İnsan ihtiyacı araç hay, gerek hay. Ama endüstriyalizm yani sanayiciti çi, sanayiciti demek üretim edkin ihtiyacı insana ber bir çabına gire. Kar bir ber çabına. Çıkasa kazancı bık. Ciboy ve dikkat bükün endüstriyalizm anlayışı tüketiciye peş dığı, israfe peş dığı, tasfiye kırna madda khan peş tasfiye kırna keda insana peş Ciber her üretimdeki, jder bir ihtiyacı üretimdeki, o be bombardımana kültürel ve ideolojik insana mahkumi tüketim edikin, ciboy vetlednarı modela seresale arabe, Nibe sale arabi, davya sale arabi, arabi jbo juana, arabi jbo jina, arabi jbo iş adam ya yani rengarenk tişta derdik. Ev ihtiyacı civaki ve ferznak. Endüstriyalizm ciboy karz ede bu kazan zedet bir evi peştik. Ciboy bi endüstriyalizm zaten bir gişti iş dervi ihtiyacı civaki peştik evi. Civaki dıkınava zor zahmetiye deyndardiki anu ziyat etçediki ve gıçava kriza mezun salberil cihane çevu eve hemu endüstriyalizme çekir üretim ajder bir ihtiyacı insani bu sersebebek heza kirine zayıf bebe o bolluk çebebi de üretmedi. edi kirin kem bebe eve bu sersebebi bunalım krizi o de encam ettiyse fakira e, vergiya veda fakir pe eşyan e, zori kişandın zengin khodiye fabrikaj ali devlet adı hatın finanse kirin pere hatın dayvan او دیسال سرپیا ama اما fakir, فقیر روشوان خراب وجر اندستریالیزم دروجنات ناوینده Ta انا قرب احتیاج gelaptı. Ta انا قرب احتیاج gelaptı. tamamen ser esası kurtkırna devleti, o kurtkır, o bercevendiye hezin sermayedardı cihanet peşitken. Eve yapkarı ihtiyacı insan berçavrına giriş. Bu eve şuna şuna e, hoşiye fakirtiye fukhartini bunalım ettiğini, krize civak ettiğini, tüketime peşdiki, na mesele tüketim, eğer yeki zengin be, şu kadar harç gidiyse zarar evetine. Ama yeki fakir bu tüketici bu uçağı zor. Uçağı edeyim bik. İcar evdeyin ana bu buha, bu kadar gelek pırs greke civaki, ahlaki, o işte ditirtinin, evaya zarar ekimezin Yek evde do, zarar ekimezin dedi çevre. Yani sanaja gdrojilata na vind peşt keve hiç beramberi çevrene duyarlı. Beramberi çevrene duyarlıya sistemekik çevre parezi tünne kültüreki civaki duyarlı bir beramberi çevre evjit. Ciboyi ve mereled narı cibara cabıkırı, bir mekinadı. Gelek tiştenditir, de bu ser sebebi gidenga ekoloji her derebetir liver xeradı. Zuvabuyin, çolbuyin, evana hamu peştke e, ee, ji yani ev e, e, sanayi e, zarareki mezin dedi hem ahenga civaki hem dedi e, çevre duruşlardan aldı. Ciber tamamen jider bir ihtiyacı insani pekti. O tamamen ho mecbur nabinik duyarlı bir beraberi e, civa, e, beraberi çevre yani e, hodi anlayışeki akulu cikbi. U hatta tekoşina ekolojik hatta roja irojit rojilata navin vak tekoşineki esasi ne hati girtindest. Tevki pır esasi ama ne hati girtindest. İncelik hiç naye dayin hatta cicin adı de cicin adı vak çava tekoşineki lüks yani dervi e, ihtiyacı insanayı e, eveya him betir zararı e, kuştırdık. Na beraberi ve ekonomi druželata navinde taybetmendiyevi civaki tune destila dari mülkiyet mülkiyeta devleti ee, olanak ege insan bu kakva terbike nahil jboy ve hicret jboy ve çarpık şehirleşme yani ev bajarı muşevveh yani bajarı çarpık ev jder <coughs> bir adete mezindir o çevre van bajaranat hamurenge yoz yozluk karabune ahlaki cinayeta civaki her çeşit peştike. ve rüya kalasiye bi peşkistina özel mülkiyet jinine. Ne Amerika tkvazı çibke şuna mülkiyete devleti özel mülkiyete peşbık. Sınıfa orta peşbık. Dişekse Irak edi eveya zede jibuy ihtiyacı insana bersivnede. Tam tersi ve İro insan da Irak edi zede zor yedik şimdi de alya konum ekonomiyede. Him betir kuyrbun kürbuna mesafeti yani ferahbuna mesafeti kürbuna uçurme dinavbera fakir zengin adı e, zeded. Dibin navi ekonomiya liberal serbest piyasa özel mülkiyet peşkıstı navi emled narin gıpırsgiri ekonomi dundurı civa garojilata navin bir rengi çareser nav. Beguman hamur rengi mülkiyet akas inkar kirin navi em jiboy xwe nakin wek erk. Daxwaziye me ev. Armanca mej'ev. Fakat dravşa irodi hebuna mülkiyet ahas em kabuldik. Fakat mülkiyet ahas yani özel mülkiyet ji boî çareserkirina pirsgirêkê ekonomî rojhilata navîn de ne rebazekî rast. Ud Irak Iraqê ev muhawele Amerika ê Irak Iraqê ve bê isbat dik. Îro di Iraqê de kes xweziya xwe bi serdema Saddam Yani her iki muçağı Xwarin ve xwarin ned bu dert. mal avakirin, mal çekirin ned bu dert. Ama roja îro ji peydakirina malekê bigirin, dixwarin ve xwarinê de de tiştê şewatê de benzin, mazot, ev tiştana dibigirin hamu bunu girek. Sebep çi? Sebep mülkiyeta xas kare esas digire. Bi fiyata dilîze. Di çerçeva fayda mezin de digire dest Evvela bandora ve zengina fakir fakira fakirdik. Tırs greke çare sermek. Jibuy ve çare kuy dedeyin, çare vak alternatif, beramberi ekonomiya üzel, yani beramberi üzel mülkiyeti, serbest piyasa, toplumsal ekonomi gerek teşvike. Duroşilatan abi. Toplumsal ekonomi için ekonomiya ser esası dayanışmayı. Fone civakinin, kooperatifin, kominin, evanan ev gerek peş bikeve di gundadı di bajaradı imkanı e peşkıstina vê tiştî hey fakat nêzîkbûnên merkezî ê e dewletê hakimiyeta dewletê e ser ekonomiyê ruhê kolektif de, de ek, ekonomiya civakî tasfiye kir her tişt bi dewletê bigirêda û gelek cara di bin navê kooperatifê de di bin navê ekonomiya komînal de kesên gorî xwe çêkirin wek mînaken bêjin li Sûriye ya jî li sözde sosyalist bûn ya li ser esasê sosyalizmê ekonomiya sosyalist pêş dixistin kooperatif pêş dixistin komelen gundiya pêş dixistin fakat avana hamun komeli taran bûn ê diziyê bûn ji ber hemû devlet dewletê bûn dewletê çê dikir bi vî rengî wek ekonomiya civakî yani toplumsal ekonomi. وەک وەک ئیماجی وەنداکردە دپراتیکێت جی بەرامبەری باسخیا دەولێتە نکاری بوو بەرخۆ بدایە تەسفیە بوو ناگرنگ ژنوه دەبێ ئاوا کرد بەرامبەری ئەکۆنۆمیا تایبەت ئالسەر ئەساسێ کارێ ئالسەر ئەساسێ کویرکردنا ئوچورمێت navbera فەقیر و zengînadê ekonomiya civakî alse esasê kolektivizmê dayanışmê û eksena ihtiyac civaki zaruriyet peş bikar. Ev esas gerek bilir. O eveye riya çare seriyeyi. Çünkü eğer ev ne be civak mahkumi neyi, Ev şişirma ne normal. Agil derdora bajara çebuyi. Bir çibunu fakirtiya gilvirte jiyan kirin. Helvaşandına ahlaki. Bilindbuna rejeye cinayetu jidiziye bigiriş, kuştine bigiriş, tecavüze bigiriş gelek tiştedidir evanat bu ser sebebi herkes bavar bu ki idi evner ya çaresergi. Uçak gerek merel çaresergi bu Çareseri çi ve garandına çapkani. Çapkani disa hez dayına şoreşa tarımı, aziraati, lisir ve esası kooperatif, o komine gunda, o bajara e, peş kıstın, o ekonomiya yerel alser esası bersivdayına ihtiyacı civaki zaruri پیش خستن esas اساس تگرتن تابی دما اکنومیا civaki çevbe liser esası ve ekonomiye ihtiyacı civaki edici pektin. Pırs gereke sağlık, pırs gereke perverde, pırs gereke beslenme, pırs gereke parastını, avana hamu veten çareserkir. Ciboy ve vek çavad ali siyasi de rekhsna civaki konfederal jder bir devlete gerek koçe bıkıp virengi civak devlete be parastın, dali ali ekonomiye dici beraberi endüstriyalizmi ekonomiya toplumsal aglisel esası dayanışma levhatını fonun civaki kooperatifa peş bike. Heval e, ev beş bi vi rengi em bidavi Me zihniyet girdest, devlet usaziye ve girdindest, pırs gireke malbat ucine me girdest, u pırs gireke ek milliyetçitiye, aşiret, din û mezheb endüstriyalizm û ekonomiye bi girêdayî me girt dest e, bi vî şeklî ev beş em e, wek aktarım ya ji wek e, anîna zaman em li vir radwestin em münakaşa bikin tabi beşe meyditir betir tarihin yani e, diroka nezikdi yani sat sale derbas bûyî şeklek hereme girtiye em serbisekin hizin bülgesel eserek yemir berç avri der basbıkın. Eveyat ee, bir vak beşaditir ama navveret tabi gerek emser tiştek hatan ha aktarın buyi münakaşa bıkın. Ee, e, kitap cihat kondun. Cboy ve zaman el peşiyame emej e, münakaşer bihelin. Narine havala, pırse havala. Ee, e, hatta e, noktek vak çava nakuk hevin. Em garbin texin rojave ulser bir esasi tartışma bakın en büyük çareseriye. E, ee, de yani ev işte gamok anlatın binavdikin derbarı vi beşe peşi dersi em devir bidavi dikin navverek em denet pişrandın.